novai vortoi nascidias. Verai lingvoi estas vivantai estagioi. Ili ne estas rigide fixai, sed constante evoluas, changigias cae adaptidjas au la homai socioi cae giai capricoi. Au ili ne estas vere vivantai lingvoi. La Brasilia Jornalo Folha de São Paulo publicigis antau nelonge interesan rapporton pri la naskigio de novae vortoi en Germanuio dum la pandemio de la nova cronviruso. Lau informo de Instituto Leibniz de la Germana Lingvo, normale creijas proximume po 200 novae vortoi en ciu iaro. Dum la iaro 2012, oni compilis pli o 1200 vortoin, quiui relatas al la san criso, cae la fenomeno ancora plu ocasas. La germana lingvo estas conata ciel tresoro de grandegai prescau ne el paroleblai vortegoi formatai per cun de du au pli da vortoi, por prescribi ion novan au comunici ion detale. Faculoi assertas che tia grand nombra cae rapida creado de novae vortoi estas absolute neordinara, cae resultas de forta socia scuo, simila al milito. Ne ciui novae germanae vortoi registrigios en vortaroi, sed ciui estas gravae, char ili montras la funccion de la lingvo por pli detala distingo de la ocasajoi circa la homoi. Se oni precise esprimas ion, tio signifas che oni precise comprenas gin. Crome, novai vortoi foie helpas esprimi emociaen aspectoen, kiel, timo, cae excitigio. Aferoi kiui ne havas nomon, causas timon, cae senton pri malsecurezzo, assertis faculo el la instituto Leibniz. Clare cae sorge esprimi tion, cion oni pensas, cae sentas, estas tre grave. Ien quelcae exemploi de novae vortoi en la germana lingvo. Mi petas pardonon, che min est si povas la germanan, dot certe mi cripligos tiuin vortoina auf zu auf zu la constanta alternigado de fermo kai malfermo de la comerzo kai alia servoi dum la pandemio sinonimo yo yo masken trottel idioto de la masco nome homoi inclusive de iui presidentoi tra la mondo, quiui refusas surmeti bush mascoen dum la pandemio. Nac homo, quiu per masco covras nur la buchon, nud nasulo. Salami lockdown, fermo de comerceioi cae servoi dum la pandemio, con ripeta pli amplexigo de la limigoi. Impfnait, envio pri homoi kiui iam ricevis la vaccinon. Virus bomber, homo au institutio, kiu faciligas la vastigion de la pandemio per neusado de mascoi, causado de homai amasigioi, cae mal faciligo de la disdonado de vaccinoi, de nove kiel iui presidentoi. Corona frisur, Frisado de haroi farita heime. Abstant bier. Trinchi bieron conservante la securan distansion. Corona angst. Timo au angoro pro la pandemio. Pandemud. La tsetso pro la pandemio. La fenomeno de novae vortoi en la germana lingvo estas considerata kiel signo pri la vivezzo de tiu lingvo. Ciu pandemiai vortoi, au vort cun metoi, povas creigi ancao en esperanto, kiu celas servi la tutan homaron,